Сура Аль-Касас. Рассказ. бисмиллахир Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Та-син-мим. تلك آيات الكتاب المبين Это аяты ясного Писания. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون Мы доподлинно прочтем тебе для верующих людей историю Мусы и фараона. إن ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ۖ إنه كان من المفسدين Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на группы. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Воистину, он был одним из тех, кто распространял нечестие. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين Мы пожелали оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и наследниками, ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون даровать им власть на земле и показать фараону, Хаману и их воинам то, чего они остерегались.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 Не бойся и не печалься, ибо мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников. التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين Семья фараона подобрала его, чтобы он стал их врагом и печалью. Воистину, фараон, Хаман и их воины были грешниками. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون Жена фараона сказала, «Вот услада очей для меня и тебя. Не убивайте его. Быть может, он принесет нам пользу, или же мы усыновим его». Они ни о чем не подозревали. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين Сердце матери Мусы опустело, переполнилось тревогой и оказалось лишено всех иных чувств. Она готова была раскрыть его, свой поступок, если бы мы не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась верующей. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون Она сказала его сестре, следуй за ним. Она наблюдала за ним издали, и они не замечали этого. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون Мы запретили ему брать груд кормилец, пока она, сестра Мусы, не сказала, показать ли вам семью, которая будет заботиться о нем для вас и будет желать ему добра. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون Так мы вернули его матери, чтобы утешились ее глаза, чтобы она не печалилась и знала, что обещание Аллаха истина.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 Один был из числа его сторонников, а другой был из числа его врагов. Тот, кто был из числа его сторонников, попросил ему помочь ему против того, кто был из числа его врагов. Муса ударил его кулаком и прикончил. Он сказал, «Это одно из деяний сатаны. Воистину, он является явным врагом, вводящим в заблуждение. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم Он сказал, «Господи, я поступил несправедливо по отношению к себе, прости же меня». Он простил его, ибо он прощающий, милосердный. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين Он сказал, «Господи, за то, что Ты оказал мне милость, я никогда не буду пособничать грешникам». فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين Утром он отправился в город, оглядываясь со страхом, и вдруг тот, кто попросил его о помощи накануне, вновь позвал его на помощь.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 Ты лишь хочешь стать тираном на земле и не хочешь быть в числе тех, кто примиряет людей». وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج فاخرج اني لك من الناصحين С окраины города в торопях пришел мужчина и сказал, «О, Муса, знать договаривается о том, чтобы убить тебя. Уходи. Воистину, я даю тебе добрый совет». فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين Муса покинул город, оглядываясь со страхом, и сказал, «Господи, спаси меня от несправедливых людей». ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل Направившись в сторону Мадьяна, он сказал, «Быть может, мой Господь наставит меня на правильный путь».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 Неподалеку от них он увидел двух женщин, которые отгоняли свое стадо. Он сказал, что с вами? Они сказали, мы не поим скотину, пока пастухи не уведут свои стада. Наш отец очень стар. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير Он напоил для них скотину, а затем вернулся в тень и сказал, «Господи, воистину я нуждаюсь в любом благе, которое Ты не спошлешь мне». فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين Одна из двух женщин подошла к нему застенчиво и сказала, «Мой отец зовет тебя, чтобы вознаградить тебя за то, что ты напоил для нас скотину». Когда он пришел к отцу и поведал ему рассказ, он сказал, «Не бойся, ты спасся от несправедливых людей». قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين Одна из двух женщин сказала, «Отец мой, найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия».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 Если же ты останешься на все десять лет, то это будет милостью от тебя. Я не собираюсь обременять тебя, и ты увидишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из праведников». قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل Он сказал, договорились, какой бы из этих двух сроков я не отработал, пусть со мной не поступают несправедливо.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 Возможно, я принесу вам оттуда известие или горящую головню, чтобы вы могли согреться». فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إن أنا الله رب العالمين Подойдя туда, он услышал глаз со стороны дерева, которое росло в благословенном месте на правой стороне долины. «О Муса! Я Аллах, Господь миров!» وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين брось свой посох. Когда же он увидел, как тот извивается, словно змея, он бросился бежать и не вернулся или не обернулся. Аллах сказал, «О, Муса, Подойди и не бойся, ибо ты являешься одним из тех, кто находится в безопасности. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой, без следов болезни. Прижми к себе руку, чтобы избавиться от страха. Это два доказательства от твоего Господа для фараона и его знати. Воистину они являются людьми нечестивыми. قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون Он сказал, «Господи, я убил одного из них и боюсь, что они убьют меня». واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي فارسله معي يرد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون Мой брат Харун более красноречив, чем я. Пошли же его со мною помощником, чтобы он подтвердил мою правдивость. Я действительно боюсь, что они сочтут меня лжецом. قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون Он сказал, «Мы укрепим твою руку посредством твоего брата и одарим вас доказательством или силой. Они не смогут навредить вам. Благодаря нашим знамениям вы и те, кто последует за вами, станете победителями». فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين Когда Муса явился к ним с нашими ясными знамениями, они сказали, это всего лишь вымышленное колдовство. Мы не слышали об этом от наших отцов. وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون Тогда Муса сказал, «Мой Господь лучше знает, кто пришел с верным руководством от Него, и чей исход в последней жизни окажется счастливым. Воистину, беззаконники не преуспеют». وقال فرعون يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين Фараон сказал, «О, знать! Я не знаю для вас иного бога, кроме меня. О, Хаман, разожги огонь над глиной и сооруди для меня башню, чтобы я смог подняться к богу Мусы. Воистину, я полагаю, что он является одним из лжецов». واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون Он и его воины несправедливо возгордились на земле и предположили, что они не вернутся к нам. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين Мы схватили его и его воинов и бросили их в море. Посмотри же, каким был конец беззаконников. وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون Мы сделали их предводителями, которые призывают в огонь, и в день воскресения им не окажут помощи. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين Мы сделали так, что проклятие следует за ними в этом мире, а в день воскресения они будут в числе отдаленных от милости. ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون Погубив первые поколения, мы даровали Мусе Писание в качестве наглядного наставления для людей, верного руководства и милости, чтобы они могли помянуть назидание. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين Тебя не было на западном склоне, когда мы возложили на Мусу наше повеление, и тебя не было в числе присутствовавших. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكنا كنا مرسلين Но мы сотворили поколение после Мусы, и долгим оказался для них срок. Тебя не было среди жителей Мадьяна, и ты не читал им наши аяты, но мы отправили посланников». وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يتذكرون Тебя не было на склоне горы, когда мы вас звали, но это было милостью твоего Господа, чтобы ты предостерег народ, к которому до тебя не приходил предостерегающий увещеватель.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 Разве они не отвергли то, что прежде было даровано Мусе? Они сказали, эти два колдовства, Коран и Тора, поддерживают друг друга. Они также сказали, мы не веруем ни в одно из них. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين Скажи, если вы говорите правду, то принесите Писание от Аллаха, которое было бы более верным руководством, чем эти два Писания, и я последую за ним. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون Мы довели до них слово, чтобы они могли помянуть назидание. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون Те, кому мы прежде даровали Писание, уверовали в него, Коран. واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين Когда им читают его, они говорят, мы уверовали в него. Это истина от нашего Господа. Мы и прежде были мусульманами. اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون Они получат свою награду в двойном размере за то, что были терпеливы. Они отвращают зло добром и расходуют из того, чем мы наделили их. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين А услышав праздные речи, они отворачиваются от них и говорят, нам достанутся наши деяния, а вам ваши. Мир вам. Мы не желаем следовать путем невежд. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون Они, неверующие мекканцы, сказали, «Если мы последуем за верным руководством вместе с тобой, то мы будем выброшены из нашей земли». Разве мы не закрепили за ними безопасного святилища, в которое привозят плоды любых видов в качестве пропитания от нас? Однако большинство их не ведает этого. وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين Сколько селений, которые были неблагодарны за средства к существованию, мы погубили.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 Мы не уничтожали селения, если только их жители не были беззаконниками. وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون Все, что вам даровано, является всего лишь приходящим благом мирской жизни и ее украшением – а у Аллаха нечто более прекрасное и долговечное.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 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون В тот день он воззовет к ним и скажет, «Где же мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?» قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرانا اليك ما كانوا ايانا يعبدون Тогда те, относительно которых подтвердилось слово, скажут, «Господь наш, вот те, которых мы ввели в заблуждение. Мы ввели их в заблуждение, потому что сами были заблудшими. Мы отрекаемся от них перед Тобой. Не нам они поклонялись». وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون Им скажут, призовите своих сотоварищей. Они призовут их, но те не ответят им, и тогда они узреют наказание. О, если бы они следовали прямым путем! ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين В тот день он вас зовет к ним и скажет, что вы ответили посланникам? فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون В тот день известия будут сокрыты от них, и они не будут расспрашивать друг друга. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين А тот, кто раскаялся, уверовал и поступал праведно, возможно, окажется в числе преуспевших. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون Твой Господь создает, что пожелает, и избирает, но у них нет выбора. Аллах пречист и превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون Твой Господь знает, что кроется в их груди, и то, что они обнаруживают. وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون Он, Аллах, кроме которого нет иного божества. Ему надлежит хвала в первой жизни и в последней жизни. Он принимает решение, и к нему вы будете возвращены. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون Скажи, как вы думаете, если Аллах продлит вам ночь до дня воскресения, то какой Бог, кроме Аллаха, сможет принести вам свет? Неужели вы не слышите? قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون Скажи, как вы думаете, если Аллах продлит вам день до дня воскресения, то какой Бог, кроме Аллаха, сможет принести вам ночь, чтобы вы могли отдохнуть во время нее? Неужели вы не видите? ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون По своей милости Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали во время нее и искали Его милость.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 Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие. قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون Он сказал, «Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю».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 Те, которые желали мирской жизни, сказали, вот если бы у нас было то, что даровано Коруну, воистину, он обладает великой долей. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. А те, которым было даровано знание, сказали, «Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно, но не обретет этого никто, кроме терпеливых». فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом. Не было у него сторонников, которые помогли бы ему вместо Аллаха, и сам он не мог помочь себе. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون А те, которые накануне желали оказаться на его месте, наутро сказали «Ох, Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает». Если бы Аллах не оказал нам милость, то Он заставил бы землю проглотить нас. Ох, неверующие не преуспеют. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون Тот, который предстанет с добрым деянием, получит нечто лучшее. А если кто предстанет со злым деянием, то ведь творящие зло получат воздаяние только за то, что они совершали.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 Скажи, Мой Господь лучше знает, кто принес верное руководство, а кто находится в очевидном заблуждении. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين Ты не ожидал, что тебе будет неспослано Писание, но это было милостью от твоего Господа. Посему никогда не поддерживай неверующих. ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين Да не отвратят они тебя от аятов Аллаха после того, как они были неспосланы тебе. Призывай к своему Господу и не будь одним из многобожников. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Не взывая наряду с Аллахом к другим богам, нет божества, кроме Него. Всякая вещь погибнет, кроме Его лика. Только Он принимает решения, и к Нему вы будете возвращены.